поклонете му се на Создателот, други да зборови. Минатиот пат зборувавме за тоа што значи еден аспект, барем од тоа, да се боиш од Бога и како да му отдадеш слава. И овој ден повеќе ќе се задржиме некако во контексти на поуката, ама повторно во еден друг правец, поинаков, околу оној дел од стихот, значи седмиот стих, кај што вели зашто дојде часот на неговиот суд. Така и називот на темата, дојде часот, односно часот на неговиот суд. Носи наслов темата. И да отвориме за почеток во <clears throat> книгата на пророк Данијел, во седмото поглавје. Значи, обично овој израз, часот на неговиот суд, го свакеме тоа е судот на кој што Бог ќе суди. И ние сме луѓе на судот, живееме во тоа последно време, така наречена Лаудикеја, значи период. Но има едно друго, поинакво значење. Значи, еве, Данијел, седма глава, <clears throat> читаме 9 и 10 стих. <clears throat> Гледав, престолите беа поставени и прадревниот седна. Облеката му беше како снег, влакната на косата како чиста волна, а неговиот престол како огнени пламења и колцата како вжарен оган. Огнена река течеше и извираше пред него илјада илјади му служија, десет илјади до десет, по десет илјади стоја пред него, судот седна, книжите свитоци се одвитка. Знаеме на што алудираат, на што укажуваат овие стихови. Се отвараат книжите свитоци и почнува судот. Уред, да отвориме сега во Псалм 51. Четврти стих. Оној познат покајнички псалм на Давид. Тебе, само тебе ти сгрешив и направив што е зло пред тебе. И точно е. Секој однаш која ќе направи греф, пред му греши на Бога а потоа нели и на ближниот, ако тоа е со тоа е погоден некој од нашите ближни. И направи што е зло пред тебе. Ке бидеш праведен кога ќе проговориш. Кога ќе пресудиш без прекурување. И сега овој вториот дел од стихот го цитира и Павле во Римјаните, трета глава, ама малку поинако. Римјаните трета глава. Ќе читаме од први стих. И така, каква преднос има јудејецот? Или каква е ползата од обрезанието? Голема во секој однос. Прво, ним им се доверени Божите слова. Па што? Ако некои беа неверни, за нивата неверност ќе уништи Божјата верност? Дали тоа што еве фарисеите или еве денеска ние сме неверни. Му грешиме на Бога. Дали со тоа ја рушиме неговата верност? Не. Меѓутоа, ние, како дел од неговата црква, и не, нашето однесува и нашиот живот и така како влијае за другите, каков, каква представа ќе имаат за Господа. И видите што веле сега понатаму, Далеко од тоа. И сега, значи, оној стих од 51 псалм, 4 стих, меѓутоа малку поинако овде Павле го цитира, ќе опрочитам и од ревидираниот превод подосна, оти малку подобар таму. Но, Бог нека е вистинит, а секој човек лажец, како што е напишано, се повикува на 51 псалм, се вели, да бидеш оправдан во своите зборови и да победиш кога се судиш. Гледате разликата. Не кога ќе судиш, кога се судиш. Или еве, да видиме баш во ревадиране од превод, на значи, четирата глава. Никако, нека се признае дека Бог е вистинит, а секој човек лажлив, како што е напишано за да се покаже дека си праведен во збројите своји и да победиш кога ќе ти се суди. Тогаш, што значи, што значи часот на неговиот суд? Што значи ше подајте му слава? На кој начин му, му подаваме слава на Господ? Секјавате Мојсе кога посакал да го види Господа, односно да вели бара да Господи покаже ми ја твојата слава, Господ поминал, го скрил предходно во процепот од карпата и еве да отвориме излез 33 глава. Излез 33 глава. Добро, 34-та, не мора тие да ги читаме стикови, од 5 до 7. Господ слезе во облак и тој застана пред него и го повика името Јахве Господ. Господ помина пред него па се јави. Јахве, Господ, Бог дарежлив и милостив, долго трпелив на гнев, многу милостив и вистински. Искажува милост на илјадници, проштева опакост, греф и престап, но не остава неказнет виновник, туку ја казнува опакоста на татковците, врз децата и на внучињата до третото и четвртото поколение. Еве ја овде е и милоста, и правдата. Ама што е ова всушност? Што е славата Божија? Карактерот него. И како ние му отдаваме, подаваме слава на Господа? Која, која е таа Што е тоа што ќе осветли целата земја на крајот? Во 18 глава Откровение, да свртиме таму на, на почетокот, на првиот стих. 18 глава Откровение. Потоа видов друг ангел како слегува од небото кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. Како ние му одаваме слава на Господа? Што е она на што Господ чека? Еве, имавме проповеди од Јани кај што спомна Исус чека на нас. Не дека ние сега само чекаме на неговото доаѓање, они чека и на нас. На што чека? Да не, на, неговиот карактер се ослика преку нас во, на, во нашите животи. На тој начин му даваме слава на Господа. Значи, и ние треба да видиме кога сме милостиви, кога сме праведни, кога, значи, едноставно зрачи неговиот карактер преку нас, на тој начин ние му даваме слава на Господа. И сега, кога некој ќе ве праша, што е суштината на планот на, значи, главната цел на планот на спасението, и обично знаеме да кажеме, па, спасението на грешниот човечки род. И тоа во една поширока смисла, Планот на спасението опак и нешто друго се странге, сакаш нешто. Ајде повели. Планот на Господа е наш карактер. Ако ние се угледаме на Исуса, да не го карактерираме Токму тоа. Токму тоа. <laughs> се, не, не беше воа, не сакав да дадам повод за да сите, пошто, ете, ангел се пак бил. сакав да... Снима, за тоа. Оти па се снима, за тоа. Така. Дали не свакеме дека ние како народ Божи треба да го одбраниме неговиот карактер, па стана збор за тоа полка. Посебно таа последна генерација 144.000 кои што ќе го носат на своите чела името на Господа и на, на, на Исуса и на, на, на, на таткото, татковото име, што Јахве, односно карактерот всушност името и славата, алудира на карактерот Божи. Затоа што на Бога му се суди исто. Зошто? Под каква осуда, по какво... Тој е постојано клеветен, 6000 години веќе е клеветен од страна на непријателот, на гјавол. Дека е неправеден, дека е тиранен, дека е ваков, дека е таков, дека... Се најлошо. Сушто гјаволот си го рефлектира својот карактер во другиот. Оној принцип на проекција. И еве ќе видиме. Денеска ќе зборуваме за проблемот, а веројатно на повеќе делови ќе поделиме ова проповед. Факт е дека целата голема борба се врти околу едно нешто, околу законот. А што беше законот? Препис на Божиот карактер. Пак околу карактерот Божи. Каков е Бог, Дали е онаков како што вика непријателот, или како што самиот Бог објавува. Меѓу другото, Исус бил пратен и за да го објави, да го покаже Божиот карактер пред сите нас, пред значи, човештвото. И како ние преку нашите живот, дали ние преку нашите животи, го прославуваме Господа, или го браниме неговиот карактер, или пак го осудуваме некој начин, односно сме со тоа директно на страната на противникот. Дотвориме во Езекијал 28 глава, значи сега се занимаваме малку со проблемот денеска. 28 глава Езекијал. Знаете за кого зборува оваа глава. Ке читаме неколку стиха од 13 стих. Во Едем, во Божјата градина живееше ти. Кај живеел Луцифер? Во Едем. Кој градина ова? Таа градина која што после ќе виде на земјата. исто таа градина која што Бог после пак ќе си ја повлече тамо негде пред потопот. Или? Горе. Живел во Едем, во Божјата градина, твоето облекло беше украсено со секаков сарт, топаз, диамант, хризолит, оникс, јаспис, сафир, смарак, злато, значи наистина врвно створение меѓу ангелите. Беа направени тапани кавали на делот на твоето раѓање, беа подготвени. Те поставив како раскрилен херувим, заштитник. Беше на светата Божија гора, одеше среде огнено камење. Совршен беше по своите патишта од денот на своето создавање, доека не ти се зачна беззаконие во срцето. Сеја малко да се задржиме на овој дел. Што бил Луцифер? Раскрилен херовим заштитник. Отвориме излез 30, 25 глава. Излез или втора Мојсева. 25 глава. Ова е оној дел кај што Бог му дава инструкции на Мојсија како да биде направен ковчегот на заветот. И еве читаме од 10-тиот стих, нека направат ковчег од багрмо од дрво, долг 2,5 лакти, широк лакот и пол и да не читаме сега се, или треба да биде позлатен и така натаму. И сега 17 стих, очистилиштето, или капакот, од ковчегот, направи го исто така од чисто злато, нека биде долг, исто колко што и самиот ковчег, исти димензии ги дава, искови два хировими од злато за двата краја на очистилиштето, на капакот. Знаеме, сте, сме виделе нели, како изгледа ковчегот на заветот. Прицврсти ги на двата краја од очистилиштето да составуваат еден дел со него, значи капакот заедно со Херовимите еден дел. Херовимите нека ги рашират своите крилја. Херовим со раскрилени крилја, заштитник. А, така што ќе го засолнуваат со крилјата очистилишето, капакот. Нека бидат со лицето свртени еден кон друг, ама така да лицата на херовимите гледаат во капакот. Што ќе каже почит значи, кон Бога, престолот Божи, всушност тоа е престолот на кој што седи Бог. А основата на тој престол е законот. Внатре во ковчегот се десете заповеди, напишени на камени плочи, а горе, во оригинал, не знам како се напишени, на што се напишени, ама ова е само копија, знаеме, долу во светилиштето што било. Значи, херовимите биле со раскрилени крилја И улогата им била да го засенуваат, да го заштитуваат престоло Божи. А прочитавме за Луцифер дека бил создаден како хировим за солнувач, со раскрилени крилја. И затоа се вели дека Елен Вајд кажува дека бил најблизу тука заедно со Христа до, до престолот Божи. И тоа било оној кој што требало да го штити законот, да го да. Меѓутоа, токму тој ќе го прекрши законот од причина која што не необјаснимо, значи, како зашнал греот, тоа е тајната на беззаконието, меѓутоа, причина која што е причина секојаш и кај нас да ние погрешиме, е која причина, 14 глава Исаија. 14 глава Исаија, од 12 до 14 ќе читаме. Како падна од небото деницо светлоносицу, сине зорин, Како ли се сипнат на земјата ти угнетувачо на народите? Зборуваше во своето срце и сега англискиот превод е многу подобар тук. Јас ке се искачам на небесата над Божите звезди. Јас ке се издигнам престол за себе. На собраната гора јас престолувам. На крајен север. Јас ке се искачам во облачните висини. Јас ке бидам еднаков со Севишниот. Лусефер има еден недоставен проблем кој што сите ние денеска го имаме. Јас проблем. Јас. Кој ќе биде number one? И, знаете, обично велиме, нели, спротивност на темно е светло, спротивност на ладно е топло. А што е спротивност на љубов? Не е омраза, е себичност. <laughs> себичност е спротивност на љубов. Значи, Луцифер имал проблем со самиот себе си, себичен, крајно себичен, што е во спротивност на Божиот закон. И да се вратиме сега во Езекијал пак во таа 28 глава и ќе очитаме 16 стих што вели тргувајки изобилно се наполни со насилство и изгреши. Луцифер сгреши. Што е грев? Прекршок на законот. Луцифер го прекрши законот, истиот тој кој што требаше да го засолнува, да го штити, да го заштитува. И еве, уште на самиот почеток, проблемот и целата, цел, целите овие действија се случуваат околу законот. Или кажавме, околу карактерот Божи. Себичноста е спротивна на љубовта. <clears throat> Луцифер паднал како што паднал, значи станал сушта спротивност на Божиот карактер. И ова пак, е, ке спомнав некои стикови за, за оние кои што ке не гледаат и кои што може би имаат проблем околу ова свакење кој што ние го имаме и кој кој што го значи, пренесуваме дека законот е препис на Божиот карактер и кој чепка во законот сушто сака да, да да има некој поинаков бог. Да го мени карактерот на Бога, односно на тој начин има свој идол, има друг бог. Не е оно истиот. 1 Јовано 4:8. 1 Јовано 4:8. А кој не љуби, него познава Бога, зашто Бог е любов. А за законот времејаните 13 глава што е запишено? Законот се сведува на ова. Люби го ближниот, люби го Бога. И што е законот? Седен збор? Любов. Законот е совршен, Мати 5.48, сега да не одиме по сите тие стикови, да не одзиваме време. Псалм 19.7 се вели дека Бог е совршен. Еве, кој сакате да ги запише? Мате 5.48, Псалм 19.7. Законот е свет. Псалм 99.9. Односто, Бог е свет, се извинувам. Псалм 99.9. И законот е свет, Римјаните 7.12, познати стих. Законот е вечен, односно Бог е вечен. Второ законие 33.27. Псалм 111.7 и 8 прекрасни стихови, ја мора да ги прочитам, едни од моите најомилени. Псалм 111, 7 и 8. Значи, второ законие 33.27 се вели Бог е вечен. Вечниот Бог, всушност, е изразот тамо. 111 псалм, 7 и 8, овие два стиха користат и да се покаже дека законот е непроменлив. Што е исто, вечен непроменлив. Делата на неговите раце се, вистината и судот. Сите негови заповеди се постојани, утврдени за сите времеја, не за некое време, не за ова наше време, наше постојање или за сите времења довека создадени врз вистината и правдата. Појасно здравје. Значи, каков е Бог, таков е и законот. Много јасно се гледа дека всушност тоа е едно тисто, односно законот е укажува, го покажува неговиот карактер. Тој препис на неговиот карактер. И сега Луцифер сгрешил што сгрешил, не застанал тука. Почнал кампања, подигнал бунт, меѓу тоа за да подигнеш бунт, значи во истинска смисла треба да имаш следбеници. Јован 8.44 Евангелие по Јован, 8 глава, 44 стих. Ова е Исус во разговор со фарисеите, кога они велат, па ние, на, нам Аврам ви е татко, а тој вели, ако Аврам ви е татко, тоа веш немаше да имате такви мисли, какви што имате, сакате да, да убиете. И сега вели во 44 стих, вели, вие потекнувате од вашиот татко, гјаволот. Дјаволот е вашиот татко. <clears throat> Ми Аврам. И сакате да ги исполнувате желбите на татка си. Тој беше човек убиец од почетокот. И не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажец и татко на лагата. Што правил Луцифер во таа своја кампања? Лажал. И то така перфидно лажал. па да, сите тие кои што денеска се мајстори во лага, или лажат и пустат, се знае кој е нивниот татко. Видите во Езекијал 28 глава 16 стик, да се вратиме пак во стикот нешто друго да, да забележиме тука. Езекијал 16 за да имаш успешна кампања, мора да лажеш. 28.16 <laughs> Тргувајки изобилно се наполни со наследство и изгрешни. Луцифер тргувал. Со што тргувал Луцифер? Истиот овој во еврејскиот, значи истиот корен на зборот, овој тргувал овде што е забележен е се срекава и во еве Левит 19:16 Че Левицката книга, отворите, 19.16, што вели овде? Не разнесувај клевети меѓу твоите брака. Клевети. Тргување. Истиот корен. Левит 19.16. Или Езекел 22.9. Да, Езекел 22.9 вели клеветници. Клевети, клеветници, тргување. Луцифер кој уклевети? Уклевети Бога. Знаеме, да не зборуваме пред се бил, му бил љубоврен на Исуса. И предимството што ги имал Исус. Иако и тој бил тука близу, најблизу до, до престолот Божи. И што е тоа што го клевети Бога? Бог е неправеден, Бог е тиранин, со тој негов закон не ограничува, ние немаме слобода, слободно да живееме, криво го представува неговиот карактер, со други зборови. Откровение 12 глава. Колку успел геолот во оваа своја намера? За жал многу успел и ден денеска. Интересно е како луѓето многу по повеќе се лепат на лагата и веруваат на лагата отколку на вистината. Затоа што тоа е веќе вградено во нас, пренесено нормално од него на човештвото. Ке се навратиме малку и на случајот со Адам и Ева подосно. Значи 12 глава се случува војна на небото. Значи Бог не можел тоа да го толерира. И настава војна на небото, 7 стих, Михаил, Михаило со своите ангели завојува против змеот. И змеот и неговите ангели завојуваат. Но не устоја и не им се најде веќе место на небото и беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена Гјавол и Сатана, кој го заведува целиот свет, беше исфрлен на земјата и неговите ангели беа исфрлени со него. И чув силен глас во небото како зборува сега дојде спасението и силата на царството и царството нашиот Бог и власта на неговиот помазаник, зашто е отфрлен обвинителот на нашите браќа кој ги обвинуваше пред нашиот Бог дење и ноќ. Обвинителот клеветникот. Знаеме дека цела една третина од ангели повел по себе успел, до, доста успел во својата кампања. Со ширење на лаги, со клевети. И сега, значи Бог требало нешто да превземе. Оно што го превзел е ги исфрлил од небото. Можел, како што некој каже тука, можел веднаш да ги уништи. Да го уништи луте веруше на почетокот. Ама, како тогаш другите ќе знаат кој е кој и што е што. Луцифер веќе го пуштил тоа во етер, Бог е неправеден, Бог е ваков, Бог е втаков. А јас, мене, ако ми дадете власт, ја ќе ја средам таа, ќе, ќе имате слобода, ќе ви дадам слобода. И сега, како ќе знаат кој е кој? И видите, 6000 години, тоа е како филм, на филмска лента се одвиваат настани, Бог дозволил за да се открие кој е кој. Бог е наклеветен. Знаеме дека небесните существа, ако имале некој сомнеж, имале до крстот. Ама што е сега со нас, со луѓето? Зошто после крстот уште 2000 години? А Бог сака да не увери нас, сите нас, да видиме кој е тој и да го прифатиме вистинскиот. И интересно е дали некојаш на вас, е да се пренесеме малку во личниот живот, дали некојаш на вас ви се случило, не верувам дека не ви се случило, затоа што како што минатиот пат зборувавме, тоа јазикот е мал орган, ама многу штети прави. Дали сте били наклеветени за нешто? И сте докажале, дали сте во право или не, или некојаш многу тешко се докажува. И треба време да помине, Во времето ќе покаже кој е кој. Ќе се искористам со една мисла на Майкл Джексон, колку да е сега чудно што го користам, го цитирам него, ама кажа една многу убава мисла, а, кога наводно го обвинија дека злоставувал некој од тие деца, нели таму, а после се, се обистини дека мајката на детето сакала да му да кјари некој, некој милионче. А, И тоа беше изгледа непосредно пред судењето или така нешто, баш го водат, дали тоа го гледав на интернет, не знам како беше, меѓутоа неговата мисла беше вака. Лагата трча шпринт, вистината трча маратон. Знаете што, значи, на, што асоцира тоа. Значи, еве, еве го маратонот, 6000 години трае тој маратон, меѓутоа треба сите да бидат осведочени да видат кој е Бог, дали тој е љубов, дали е милостив, дали е добар, или пак Луцифер е оној кој што е во право. И неговите клевети се вистински. И сега се пренесеме на земјата. Како почнал гревот на земјата? И она што гјаволот го правил на небото, продолжил да го прави истите. Значи, тие негови тактики и на земјата од Битие, трета глава. Од први стих. Змијата беше полукава од сите полски животни, а прочитавме, знаеме многу јасно ние која е таа змија, што Господ Бог ги направи, таа и рече на жената. Вистина ли е дека Бог рекол, не ке јадете од ниједно дрво во градината? Предходно да спомнеме дека Бог го поставил единственото дрво во среда градината, значи од која што им заповедал на Адам и Ева да не јадат од тоа дрво, како тест на нивната лојалност и нивната љубов кон Бога. И ако тие го имале законот како морален код во својот ум, меѓутоа морало да бидат ставени на тест. Знаете, Бог, Бог е љубов, велиме. Нема љубов онаму кај што нема слобода на избор. Што би било ако нема, немале слободен избор? Се било окей, се било дозволено. Не, затоа, меѓу другото, и затоа е ставено тоа едно дрво, една заповед само, ако ја прекршат, им кажал јасно, ќе умрат. И сега токму кај тоа дрво му било дозволено, значи само на тоа место среде градината и ако забележувате и дрвото на живото било среде градината, значи биле тука некаде во близина, не знаеме ние колку близко, ама биле во близина. Само на тоа дрво му било дозволено гјаволот да може да ги куша. А биле известени, многу добро знаеле што се случувало во Вселената, дека се подигнал бунт и дека има една голема група на бунтовници на чело со Луци. И, што е вели змијата на жената, познати зборови, вистина ли е дека Бог рекол не ке јадете од ниједно дрво во градината? Ако ова било вистина, ке поцркале од глад. Не ќе јадете од ние едно дрво од градината. И сега, мајстор-психолог, што друго да кажем. И јас се чудам, не знам колку време било после неговиот пат. Може би негде стои запишено, не знам. После неговиот пат, исфрлање од небото, па до ова кушење во... Јас се чудам како за тоа време тој станал мајстор-психолог, значи мајстор-лажец. го. Видите како ги наведува, многу добро знае што Бог заповедал. Ама ова, вистина ли да Бог ви рекол дека нема да јадете од ниједно дрво? Е, начин како да ве вовлече во разговор. А, ако дјавол ве вовлече во разговор, е, тога, тога сте на многу лошо тло. Може лесно да паднете. Може и се случувало некојаш при некои дебати со некои други протестанти или луѓе кои што застапуваат некои други теории, како се служат со вакви тактики да ве навлечат значи, во некој свој правец во кој што тие сакаат да терават. И жената и рече на змијата, нормално веќе е повлечена за јазик, а плюс тоа, нели, дека е чудо невидена како змијата зборува, тие се веќе други работи, меѓутоа се задржуваме сега на ова. Жената и рече на змијата, смееме да јадеме, не, не, не е така, смееме да јадеме плод од дрвата во градината. Да, од сите. Но само за плодот на дрвото што е среде градината, Бог рече, не едете од него, и сега што и требало и ова. е, гледате како која дјаволот ќе ве навлече во муабет, можете да кажете нешто што не треба. Се направила многу паметна изгледа и вика, ами не допирајте го, за да не умрете. Бог такво нешто не рекол. Ама веќе е вовлечена. Ева. И сега што понатаму? Значи, ќе умрете ако го допрете или јадете. А змијата рече на жената, уште повеќе ја вовлекува во тој разговор. Не, нема да умрете. И се ова ствара повторно прашање во главата на Ева. Како бе нема да умрете? Па Бог ни рече, дека само ако вкусиме ќе умреме. Значи и сега почнува Ева да размислува кој лаже сега? Да не лаже Бог? Не вида тоа, тоа е принцип на проекција. Гјавот е лажец, татко на лагата. И повторно се користи со истата тактика како и на небото, за да ги придобие сега и првиот брачен пар на земјата. Тој всушност сака да покаже со прст кон Бога да рече Бог ве лаже, не. јас кажувам, ви Бог ве лаже. Не, вие нема да умрете. И сега, на она веќе поставено прашање во главата на Ева, гјаволот има спремен одговор. Еве зошто, се други зборови, еве зошто нема да умрете. И односно, зошто Бог ве лаже. Еве зошто, петиот стих, туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите. Се ово отварање на очите да него мешаме со она отварање на очите кога ќе сгрешат. Тоа е нешто поинаку, гјаволот нешто поинаку сака да каже тука. Ќе навлезете во нова сфера на знаење, како што вели Елен Вајт и подосно ќе читаме цитати. Ќе ви се отвора очите и вие ќе видите како Бога. Распознавајќи го доброто и злото. Со други зборови, што дозволувате да бидете слепо послушни? Ако вие каснете од ова дрво, значи Бог намерно ви рекол да не јадете од ова дрво, затоа што вие ќе станете како Него, па нема да ви треба да ови кажува што е добро, што е зло. Туку вие ќе бидете како Бог. Вие самите ќе знаете што е добро, што е зло. Вие самите ќе се одредувате што е добро, што е зло. Видите какво опасно тло е ова. Денеска имате цели организации, цели заедници, ми се и онаа парола, не знам кај ја видов, ама на интернет некаде, неуеу. Значи, што значи неуеу? Добро. <laughs> значи, е сега, која станува збор за една од такви организации или уние, ЕУ. На што не учи ЕУ? Бог да ни каже кој, кој е морални, кој се моралните принципи, што е добро, што е зло, или они ки ни каже што е добро, што е зло. Видите како Бог, вие ке знаете што е добро, што е зло. Нема, што, немате потреба Бог да ви каже на вас. Пазите, тој морален код, тој закон е надвор од нас. Сакам да кажам, тоа доаѓа од Бога, надвор од нас. Нормално треба да биде внатре во нас. Кој стану збор за новиот завет, запис на на, на, на законот во нашите срца. Меѓутоа, не доаѓа тоа од нас, ние одредуваме што е добро, што е зло. Бог одредува што е добро, што е зло. Но видите како геолог ги навел на оваа помисла. Значи, не, зашто дозволувате Бог значи, да му, да му одавате на Бога слепа послушност? Тој тоа го сака. Туку, Он не сека конкуренција, затоа ви рекол да не јадете од оваа дрво, затоа што ќе добие конкуренција и вие ќе станете како него, па вие ќе одредувате што е добро, што е добро. Чи значи, Бог крие нешто од вас, Бог ве лаже. <laughs> да. И е, о, повторно на земјата гледаме директен удар на законот, односно на Божиот карактер. Бог лаже. Сега кој лаже, Бог или гјаволот? Е, затоа е потребен тој маратон. Тие 6000 години, во кој што имаме ние многу значена улога. Во тоа, дали ќе го одбраниме Божиот карактер, значи, пазите, планот на спасението е многу поширок. Го офаќа цела Вселена. Не само нашето спасение, туку тоа што ние сме повикани за да го одбраниме Бога пред клеветникот. Со тоа што ние ќе засјаеме, Значи, ќе се впише тој закон, тој морал код во нас и ние ќе засјаеме, ќе одразиме таа слава Господова, ние ќе го одбранеме и самиот Бог. И еве да завршиме со два цитати од Елен Вајт, од големата борба најнапред. На 487 страна од големата борба, значи од ова издание, вршики ја својата работа потајно, и кријајќи ги своите вистински намери, кој е тој кој што потајно работел? Кој е тој кој што крие, ги криел своите намери? А сето тоа тој му го препишува на Бога. Под плашт на стравопочит кон Бога, се трудел да предизвика незадоволство кон законите според кои се управуваат сите небесни существа. Тврдел дека тие се непотребно ограничување. Сатаната докажувал дека ангелите, бидејќи по природа се свети, треба да го слушаат гласот на својата собствена волја. Ние сме далеко од свети, па истото тоа ни го шепка гјаволот секој ден. Слушај го гласот на својата собствена волја. Имате реклами. Just do it, таму, не знам, Nike, не знам што. Или, не знам, прави онака како што, не знам сега, има еден куп реклами, ама сме претрупани со такви реклами. Прави онака како што мислиш, прави по своје, прави. А па да не зборуваме како ни шепка нам лично на уло. Ебе, оставе. Мисли слободно, да. Free your mind. Слободи го умот, како беше, да, сега ми текна нешто. Значи, тврдел дека тие се непотребно ограничување. Сатаната докажувал дека ангелите, бидејќи по природа се свети, треба да го слушат гласот на својата собствена воља. Настојувал Кајнев да предизвика сочувство кон себе. Какво перфидно створение, значи, ќаволот. И колку, дете, за жал дозволуваме да патнеме на таа негова перфидност. Настојувал да предизвика сочувство кон себе. Сте паднале некојаш на сочувство кон некога. прикажувајќи се така како Бог, како Бог неправедно да постапува со него, со тоа што на Христа му укажувал највисока чест. Тврдо дека, барајќи поголема власт и чест, не оди кон извишување на самиот себе си, не, туку сака да им обезбеди слобода на сите жители на небото. За со тоа да можат да постигнат повисок степен на живот. И денеска се занесуваат и велат дека доаѓа, следува, знаете, златно доба некоја, кај што човештото, не знам, одеднаш ке, ке еволуира, но не знам, некој повисок степен на мудрост, на не знам што. Геолот... <laughs> да. И уште е цитат од Патираси и пророци. И е сега, Бог дозволил сатаната да го проложи своето дело, се доека незадоволството не прераснува во отворен бунт. Значи, ова е на небото уште, било потребно неговите планови во целост да се развијат, за сите да можат да увидат каква е нивната вистинска природа и каде тие водат. И едноставно ние еден утре да не се собнева кој е кој. Факт е дека за што се однесува до небесните светови на сите им било јасно и сите собнежи биле тргнати на крстот, кога виделе со каков гнев, со каква омраза Луцифер губива Исуса на крстот. Што всушност било убиство, <laughs> самоубиство, да наречем, <laughs> крај за него. Како помазан херовим, Луцифер бил мощно истакнат. Небесните существа многу го сакале и неговото влијание врз нив било мощно силно. Еве од каде може би успеал толку голем број да заведе. Така и денес как излезе некој политичар кој што е многу почитуван, не знам. Односто Ете се активирал во политика, бил, не знам, може бизнисмен или било што и сега сите го сакаат, го почитуваат, го знаат за таков, ваков, онаков, не знам што, и ќе излезе за да... Па е, сетете се на Обама, спасител човеч, го представи како спасител на Америка, од никаде таму, не знам што бил, како бил, и, и сите гласаа за него и... <laughs> не сите, ама е, сега ми текна на една парола на, мислам дека на овој Ромни, сега што е новиот кандидат од Републиканската партија таму. Тој го видов на интернет, а, држи парола во своите раце, дали он лично или не знам, да не сгрешам сега, да не ве дезинформирам. А, Обама бин Лайн, не знам дали знаете, ќе сватите може би што значи тоа. Обама лажго, лаже. Значи, тоа е нешто малку као Осама Бин Ладен, нели? Па малку Обама Бин Лайн. <laughs> Така, што сна, што сна парола, меѓутоа Обама лаже. Па кој не лаже, се прашувам од политичарите. И, вели, Значи, неговото влијање било моќе силно. Божето владење ги офаќа не само небесните жители, туку и жителите на сите светови што ги создал тој. И сатаната решил, ако му успее да ги воблече во бунт сите небесни ангели, тој си мислил, ќе успее да ги воблече по себе и жителите, да ги повлече по себе и жителите на сите други светови. Едноставно сакал да загосподари, да дојде до она својата, да биде number one. Да завладее. Вешто го прикажувал ова прашање од свое вешто го прикажувал ова прашање од свое гледиште, користејќи измамни заклучоци и ласкање за да се осигура успех. Вижте малку, неговата мок на измама била мощна голема. Наметнувајќи се со плашна лага, стекнувал предимства. Денеска ќе ви рече некој, абе лажи бе, ако не лажеш нема да имаш. Предимство. Секоја своја постапка ја обвивал во таква таинственост, што дури и на ангелите им било тешко да го препознаат вистинскиот карактер на неговото дело. И ќе го цитирам и Дак Бачелор тука во своето видео Космички конфликт вели па ангелите не знаеле што е лага до тоа Нема ли искуство? Седојка не се развило во целост неговото незадоволство, не можело да се согледа како бунт и не изгледало толку лошо како што всушност било. Дури ни ангелите кои му останале предани на Бога, не можеле потполно да го препознаат неговиот карактер, ниту да се гледаат каде води неговото дело. Се доека на крајот нема да се случи крстот. И ќе видат, тоа сите ќе видат, сите оние кои што се сомневале, каде води неговото дело. Треба денеска и ние да видиме, да бидеме свесни дека имаме многу значена улога. Бог не повикал и за да не даде слобода, она вистинска слобода, и за да не спаси, а ми за да ја одбраниме неговата чест, да, да го одбраниме неговиот карактер. Ке продолжиме, вероятно, следната сабота. За сега нека му е слава на нашиот Господ и Спасител. Амин.